Kupujem, Amélia, vyjachtal Oliver. Riaditeľka sa pousmiala, potom zasa zvážnela. No, ale choďte už, lebo za chvíľu sa začína vyučovanie, prikázala obom deťom a sama sa náhlila do zborovne. Oliver spolu s Jankou zamierili do triedy. Aby ste boli lepšie zorientovaní, v tejto súkromnej škole žiaci oslovovali celý učiteľský zbor krstnými menami a ešte im aj tykali – Malo to vytvárať bezprostrednú, ale samozrejme slušnú komunikáciu. Oliver a Janka došli k lavici, v ktorej spolu sedávali. Usadili sa a Oliver hlasno zazýval a pretieral si oči. Išiel si neskoro spať? Vyzeráš byť fakt unavený. Janka si ho skúmavo obzerala. Ale, zamračil sa Oliver, zasa bol niekto v mojej izbe. V noci. Posťažoval sa a jednou dlaňou si podoprel bradu. Čože? Čo sa zasa stalo? Vyzvedal